Շախմատի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է շախմատիստների ամենամսյա դասակարգման աղյուսակը։ ԱՄՆ-ի մարզական քաղաքացիություն ստացած Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը երկու աստիճան նահանջել է եւ 6-րդն է։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից 100 լավագույնների թվում են Գաբրիել Սարգսյանը եւ Հրանտ Մելքումյանը։ Ամերիկահայ Սամուել Սևյանը 49-րդն է։ Իտալիայի առաջնության 15-րդ տուրում Ատալանտան ընդունեց Վենեցիային եւ առավելության հասավ 4-0 հաշվով։ Իտալացի Ժան Պիերո Գասպերինիի գլխավորած թիմից հետրիկի հեղինակ դարձավ հորվատ կիսապաշտպան Մարիո Պաշալիչը։ Ատալանտան 31 միավորով 4-րդն է, Վենեցիան 16-րդն է 15 միավորով։ Նապոլի մտադիր անկերական հանդիպում անցկացնել Արգենտինայի հավաքականի հետ։ Խաղը նվիրված կլինի իտալական ակումբի եւ Արգենտինայի հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի հիշատակին։ Մարադոնա մահացել է անցած տարվա նոյեմբերին 60 տարեկան հասակում։ Բարսելոնայի եւ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող Անսու Ֆատին մոտ է խաղադաշտ վերադառնալուն հաղորդում է Մարկան։ 19-ամյա ֆուտբոլիստը վերականգնվել է նոյեմբերին ստացած ցնկատակի ջլի վնասվածքից։ Սպասվում է, որ Անսու Ֆատին կմասնակցի Գերմանիայի չեմպիոն Բավարիայի հետ Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի վերջին տուրի հանդիպմանը, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 8-ին Մյունխենում։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Անսու Ֆատին կատալոնական թիմի հետ մասնակցել է 8 հանդիպման, խփել 4 գոլ, կատարել 1 գոլային փոխանցում։ Արգենտինայի հավաքականի կատալոնական Բարսելոնայի եւ անգլիական Լիվերպուլի նախկին կիսապաշտպան Խավիեր Մասկերանոն առաջիկայում կգլխավորի ֆուտբոլի Արգենտինայի մինչեւ 20 տարեկանների հավաքականը հաղորդում է Pasión Monumental-ը։ Մասկերանոն անցած տարվա նոյեմբերին է ավարտել ֆուտբոլիստի կարիերան։ Այս տարվա հունվարից նա գլխավորում է Արգենտինայի ֆուտբոլային ասոցիացիայի մեթոդոլոգիայի եւ զարգացման դեպարտամենտը։ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Լոնդոնի Չելսիի 48-ամյա գերմանացի գլխավոր մարզիչ Թովմաս Տուխելը ճանաչվել է 2021 թվականի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլային մարզիչ ESPN-ի վարկածով։ Երկրորդ տեղում է Անգլիայի չեմպիոն Մանչեսթեր Սիթիի 50-ամյա կատալոնացի գլխավոր մարզիչ Խոսեփ Գվարդիոլան։ Լավագույն եռյակում է նաև Եվրոպայի չեմպիոն Իտալիայի հավաքականի 57-ամյա գլխավոր մարզիչ Ռոբերտո Մանչինին։ Տասնյակում են նաև Յուրգեն Կլոպը, Անտոնիո Կոնտեն, Յուլիան Նագելսմանը, Սիմեոնեն, Ունայի Էմերին, Լիոնել Սկալոնին եւ Հանս Դիտեր Ֆլիկը։